Ադրբեջանական կողմը դադարեցրել է անօթաչու սարքերի թռիչքը շփման գոտու երկայնքով։ Արցախի նախագահն այցելել է Շուշիի եւ Ստեփանակերտի շինհարթակներ։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարին։ Հայաստան համայկական հիմնադրամի ծրագրերով զգալի աշխատանքներ են իրականացվել հադրութի շրջանում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Բելարուսում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել Օլեգ Եսայանը։ Ձերբակալվել է Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Շուշի հումանիտար քոլեջը ցուցահանդես է կազմակերպել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 22-ին եւ լույս 23-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 30 անգամ, հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով շուրջ 370 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ադրբեջանական կողմը դադարեցրել է անօթաչու սարքերի թռիչքը շփման գոտու երկայնքով մարտի 4-ից Արցախի օթային տարածքը խախտած անօթաչու թռչող սարքի կորցանումից հետո։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հետք պարբերականի հետ հարցազրույցում։ Հնարավոր է նրանք ուսումնական թռիչներ են իրականացրել, բայց այդ միջադեպից հետո ոչ մի անօթաչու սարք չի խախտել մեր օթային տարածքը, ասել է Մնացականյանը։ Պաշտպանության նախարարը նույն պարբերականին տված հարցազրույցում հայտնել է նաև, որ ապրիլյան իրադարձություններից հետո առաջնագծում արագացել են ինժեներական աշխատանքների ու սպառազինությամբ համալրվելու տեմպերը։ Նրա խոսքով համապատասխան աշխատանքներ տեղի են ունեցել նաև նախկինում, իսկ Ադրբեջանի ապրիլյան ագրեսիան արագացրեց դրանց իրականացման տեմպերը։ Նա ընդգծել է, որ Արցախցի դիպուկահարները մի քանի անգամ ավելի լավ են նախապատրաստված, քան ադրբեջանցիները։ Խոսելով Ադրբեջանի գնած զենքի մասին գեներալը նշել է, որ այլ հարց է տիրապետել զենքին, մեկ այլ կիրառել այն։ Եթե զինամթերքն արկա է, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք կարող են դա կիրառել։ Կարելի ասել, որ դա նշանակում է, որ սպառազինության օգտագործման գործակիցը նրանց մոտ 0.2-0.3% է կազմում, նշել է Լևոն Մնացականյանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախագահ Բակո Սահակյանը երեք այցելել է Շուշիի եւ Ստեփանակերտի շինհարթակներ, ծանոթացել երկու նորակառույցների մշակութային եւ առողջապահական հիմնարկների վերջին աշխատանքներին։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է Շուշի քաղաքի մշակույթի կենտրոնը նախատեսված ժամկետներում ավարտին հասցնելու կարևորությունը եւ այդ աշխատանքների բարձր որակի խստի պահպանման հրամայականը։ Ինչպես ասաց Մկրտիչ Խանդամարյանի անվան պետական թատրոնի տնօրեն Աշխեն Հարությունյանը, ներկայումս ցուցադրում են միայն տեխնիկայի ներկայացումներ, սակայն մեծ դահլիճի շահագործումից հետո կցուցադրվեն նաեւ դրամատիկ ներկայացումներ։ Իսկ հիմա ակտիվորեն հյուրախաղերի ենք գնում Հայաստանի Հանրապետությունում, Ղարաբաղում, հատկապես մեծ ուշադրություն ենք դարձնում սահմանային գյուղերին եւ զորամասերին։ Շուշիի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատից միայն տեխնիկային դահլիճն է մնալու թատրոնին։ Ըստ ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանի, կից կառուցում են նոր մասնաշենք, որի աշխատանքներն ավարտական փուլում են նախին կինոթատրոն էր, որը վերակառուցվեց որպես թատրոնի դահլիճ եւ քանի որ ճուներ բոլոր օժանդակառույցները, այս նոր կցակառույցը արվեց իր բոլոր հորցասենյակներով, զարդասենյակներով Նույն օրը Բակո Սահակյանը եղել է Ստեփանագերտի ռուսկաբանական կենտրոնի նոր մասնաշենքում։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է կենտրոնի տեխնիկական հագեցումը ժամանակակից սարքավորումներով եւ ընդգծել, որ այս ուղղությամբ պետությունն անելու է հնարավորը։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն իր խոսքում նշեց, որ համակարգի համար խիստ անհրաժեշտ է նոր ռուսկաբանական կենտրոն ունենալը ավարտվել են շինարարական աշխատանքները, տեղադրվել է կահույքը եւ մահճակալները, նախատեսվում է ապրիլի 2-ին շենքի բացումը։ Կենտրոնը բաղկացած է լինելու նկողային ու վերգետնյա 3 հարկերից ու ստորգետնյա անցումով կապված կլինի հանրապետական բժշկական կենտրոնի հետ։ Ըստ ռուսկաբանական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Արմեն Հայրյանի, կենտրոնում նախատեսված է իրականացնել ռուսկաբանության մեջ ընդունված արդի բուժական եւ ախտորոշիչ բոլոր միջամտությունները բացառությամբ ճարագայթային բուժումից նախատեսված է նկուղային հարկ, որտեղ հիմնականում տեղակայված են լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների համար նախատեսված սենյակները։ Առաջի հարկում նախատեսված են ամբուլատոր պոլիկլինիկական բաժանմունքը, իրենց օժանդակ կառույցներով։ Երկրորդ հարկում արդեն բուն ստացիոնար բաժանմունքն է, Իսկ երրորդ հարկում նախատեսված է ընդարձակ վիրահատարան, ինչպես նաև ինտենսիվ թերապիայի հիվանդասենյակ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերով զգալի աշխատանքներ են իրականացվել Հադրութի շրջանում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ջերմամը Ձեռնամուխ Եղավ շրջանի համար մի շատ կարևոր օբյեկտների շինարարությանը եւ վերանորոգմանը։ Կառուցվեց շրջանի համար շատ կարևոր Սիսարան Մայրուղու Հադրուտ Կարմիր շուկա 32 կիլոմետրանոց հատվածը։ Հիմնովին վերանորոգվեց Հադրուտի բժմիավորման փակ բաժնետիրական մասնաշենքերը, Տողի միջնակարգ դպրոցի շենքը, որտեղ տեղակայված է նաեւ Տողի արվեստի դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը։ Համայնքային կենտրոնները կառուցվել դրախտի եւ ակնախույր համակներում, մանկաբարձեժի շենք տրախտի համայնքում։ 2017 թվականի շարունակում է Տում ու Չուրաթաղի եւ Թավասերի համայնքների համայնքային կենտրոնների հանդիսների տների շինարարությունը։ Բնակելի տուն է կառուցում Խանջաձոր գյուղում։ Զգալի աշխատանքներ են տարվել նաեւ ջրամատակարման ուղղությամբ։ Կառուցվել է արջ աղբյուր հադրուտ 21 կիլոմետր երկարությամբ ջրատարի, ինչպես նաեւ հադրուտ քաղաքի ներքին ջրատար ցանցը։ Կառուցվել են ջրամբարներ, ջրատարներ են կառուցվել ակնախտուր Հարտաշեն ու Խտաձոր համայնքներում։ Գազատարը անցկացրել Տող հադրուտ 25 կիլոմետրանոց հատվածում, որը այժմ կասարկում է ամբողջ հադրուտ քաղաքը։ Առաջկա տարիներին բազում ծրագրեր կան, որոնք իրականացեն հիմնադրամի միջոցներով։ Մնում է հուսալ, որ շրջանի համար մի շատ կարևոր օբյեկտների շինարարությունը իրականություն կդառնան։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հիմա ամենակարևորը Վեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելն է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Քանի որ Ադրբեջանն այսպիսի դիրքորոշում ունի բացարձակ դեստրուկտիվ հույսեր կապել որևէ այցի կամ հանդիպման հետ դժվար է։ Հիմա ամենակարևորն այն է, որը կարող է հիմք ստեղծել ապագայում հույս ունենալու համար, դա իրոք Վեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելն է, նշել է Քոչարյանը, անդրադառնալով մարտի 27-ին նախատեսված ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցին։ Հիշեցնենք, որ մարտի 27-ին Մինսկի խմբի համանախագահները գալու են Հայաստան այցելելու են նաև Արցախ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը պետք է փորձեն հետաքրքրել գերտերություններին, առավել ուրشادիր աշխատել խաղության վրա, ասել է Յակոմիսկի խմբի նախկին համանախագահ դեսպան Քերի Քավանոն։ Կողմերը պետք է միանշանակ ազդանշան ուղարկեն Մոսկվային, Վաշինգտոնին եւ Փարիզին, որ իրենք իրոք պատրաստ են աշխատել խաղաղ կարգավորման վրա, նշել է նա։ Քավանոյի խոսքով Այժմ նման ազդանշան ուղարկելու լավագույն ժամանակն է, քանի դեռ ամերիկյան նոր վարչակազմը զբաղված է արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների որոշմամբ։ Նախագահ Թրամփը եւ պետքարտուղար Թիլերսոնը հենց հիմա որոշում են, թե որ ոլորտների վրա են կենտրոնանալու։ Եվ եթե կողմերը ցանկանում են ակտիվ ներգրավել ԱՄՆ-ին, սա լավ ժամանակ է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Բելարուսի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնից ազատվել է Արմեն Խաչատրյանը։ Մեկ այլ հրամանագրով Բելարուսում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել Օլեգ Եսայանը, նստավայրը Մինսկ։ Բացի այդ Արմեն Խաչատրյանն ազատվել է նաև անկախ պետությունների համագործակցության կանոնադրական եւ այլ մարմիներում Հայաստանի Հանրապետության մշտական լիազոր ներկայացուցիչի պաշտոնից։ Այդ պաշտոնում եւս նշանակվել է Օլեգ Եսայանը։ Նշենք, որ Օլեգ Եսանն օրեր առաջ ազատվել էր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Ֆինլանդիա կատարած միջեկեղեցական այցի շրջանակներում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանդիպել է Կարելիայի եւ համայն Ֆինլանդիայի arczepiskopos Ֆինլանդիայի ուղափառ եկեղեցու պետ Լեոյի հետ։ Կոպիո քաղաքում ուղափառ եկեղեցու կենտրոն եւ թանգարան այցելությունից հետո երկու եկեղեցապետերը համատեղ աղոթքի են մասնակցել նոր Վաալլան վանական համալիրում։ Իր խոսքում Գարեգին II-ն անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության առաջին օրվանից ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ ադրբեջանի հոգեոր առաջնորդի միջև սկզբնավորված երկխոսությանը եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Ցավոք Ադրբեջանը չի ཐակցնում խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու իր ցանկությունը, ինչը փաստում են 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում սանձազերծված ռազմական գործողությունները, ասել է Գարեգին II-ը։ Մարտի 22-ին Երուսաղեմի Սուրբ Հարություն տաճարում տեղի ունեցել Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանի վերանորոգմանը նվիրված հանդիսավոր արարողություն, որի մասնակցել է Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Նույն օրն առավոտյան Էդվարդ Նալբանդյանը այցելել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարան ուր հանդիպում է ունեցել Պատրիարք Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանի հետ։ Կալիֆոռնիայի սենատի անդամ Էնթոնի Պորտինտինոն բանաձև է ներկայացրել համաձայն որի ապրիլը պետք է դառնա հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ամիս։ Բանաձևում նաև արկա է կոչ Թուրքիայի հանրապետությանը արգրաված եկեղեցական օբյեկտները օրինական տերերին վերադարձնել։ Չնայած Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմինը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ եկեղեցական սեփականության հարցը դեռևս չի ներառվել օրենսդիր ժողովի պալատի ընդունած բանաձևում։ Ցանկացած երկրում կրոնական խտրականությունը հակասում է համամարտկային արժեքներին։ Ես միանում եմ բազմաթիվ այն կողմնակիցներին, ովքեր կարծում են, որ հայկական պատմական եկեղեցիները հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունն են եւ պետք է վերադարձվեն իրենց օրինական սեփականատերերին, որ เป զի Դրանք օգտագործվեն համապատասխան կրոնական նպատակներով, հայտարարել է սենատորը։ Արգենտինայի խորհրդանի падգամավոր Նիլդա Գարեն ներկայացրել է շղթումը քրեականացնելու մասին օրինագիծ, որը ներառելու է նաև հայոց ցեղասպանության շղթումը։ Պատգամավորը նշել է, թե երբ է քննարկվելու օրինագիծը եւ որոնք են Արգենտինայի խորհրդանում դրա ընդունման հերանեկարները։ Օրինագիծը, որի հեղինակը ես եմ, առաջացել է այն շղթման դիրքորոշման արդյունքում, որը ցավոք մենք վերջերս դիտարկում ենք ռազմական քաղաքացիական վերջին բռնապետության ժամանակաշրջանում պետցարեղների կողմից մարդկության դեմ իրականացված սիստեմատիկ հանցագործությունների հարցում։ Այսպիսով այն ներառում է ոչ միայն մարդկության դեմ այն հանցագործությունները, որոնք իրականացվել են Արգենտինայում բռնապետության ժամանակ, այլև Արգենտինայի կողմից ճանաչված ցեղասպանությունները, օրինակ Հոլոկոստն ու հայոց ցեղասպանությունը, ասել է Արգենտինայի խորհրդանի падգամավորը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնապես հաստատել է Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի ձերբակալության լուրը։ Ծառայության մամուլի կենտրոնի հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է. «Ի պատասխան տարբեր լրատվամիջոցների բազմաթիվ հարցումների Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը հայտնում է, որ որ Մաքսանեն Գեղենակով Հայաստանի Հանրապետություն իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալված են 3 անձ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Սամվել Բաբայանը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մեր մտքերը Վեսթմինիսթերում տեղի ունեցած սարսափելի հարձակման զոհերի հետ են։ Հայաստան համերաշխ է ահաբեկչության դեմ պայքարին ուղղված միջազգային ջանքերին։ Այս մասին ասում է Հայաստանի արտգործնախարարության Twitter-յան պաշտոնական էջում։ Նշենք, որ Վիստվեստերյան կամրջի մոտ անհայտ անձը մեքենան վարել էր անցորդների վրա։ Դրանից հետո նա փորձել էր ներխուժել խորհրդանի շենք։ Ընդ որում նա դանակով հարվածել էր մի ոստիկանի, որից հետո ոստիկանները կրակ էին բացել ու սպանել հարձակվողին։ Վերջին տվյալներով ԱԱԲ-ության հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 20 մարդ։ Շուշի քաղաքի արվեստի կենտրոնում տեղի է ունեցել Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան Պետական հումանիտար քոլեջի ուսանողների հերթական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված էին Զարթարային կիրառական արվեստ եւ ժողովրդական արհեստներ եւ դիզայն բաժինների 37 ուսանողների ավելի քան 200 աշխատանքներ։ Գունանկար, գծանկար, կոմպոզիցիա, փայտի փորագրություն, կավից ստեղծագործական իրերի պատրաստում, գորգագործություն, կարպետագործություն, գոբելեն եւ ինտերիեր առարկաներից։ Կոլեջի տնօրեն Ջիվան Հայրապետյանը նշել է, որ ցանդեսի նպատակն է խրախուսել կրթօջախի սաներին, ինչպես նաև այն յուրօրինակ ամփոփում է կատարած աշխատանքի առումով։ Ցանդեսի ներկայ են մշակույթի եւ երիտասարդության, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարները, ինչպես նաև ուսանողներ, մշակութային հասարակության ներկայացուցիչներ։ Մարզասերների համար Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտնել է, որ Հայաստանի 2016 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Հենրիխ Մխիթարյանը, երկրորդ տեղում Գևորգ Ղազարյանն է, երրորդ տեղում Մարկոս Պիզելին։ Հայաստանի 2016 թվականի լավագույն մարզիչ է ճանաչվել Վարդան Բիչախչյանը։ Լավագույն ֆուտբոլիստի եւ մարզչի մրցանակների հանձնման արարողությունը կկայանա մարտի 24-ին։ Այսօր Օթերոյթաբանի համաշխարային օրն է։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ շնորհավորում ենք Օթերոյթաբաներին, ցանկանում նրանց քաջ առողջություն։ Թող բնական աղետները շրջանցեն մեր երկիրը եւ կանխատեսումները լինեն միայն բարենպաստ օթերոթաբանական երևույթների վերաբերյալ։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ եղանակ են կանխատեսել Արցախի հիդրոթերապևտաբանները։ Վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անապատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օթի Ջերմասյանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։